Eta zinemaldira jungo geha jarraian urtzi digulakoan, kaixo egunon urtzi? Egunon, egunon. Bueno, kerrez BANO, guaintxe pelikula batetik atera berri ez da? Bai, guaintxe bukatu da Richard Gere eh, aktore em, esanguratsu horren pelikula eta guain korrika eta presakagoaz e, eh, presaurrekora uh mhm. -huh. izan ere guain txe izango dira bertan bai Richard Gere eta baita Susan Zalandon ere mhm. eta, bueno, ba, pelikula nahiko pelikula, bueno, e, komertziala, esan bai. zezakegu. Eta batez ere, e, bueno, e, kontatzen du, e, bueno, tipo bat, e, bueno, de Charger, Robert Miller, delako, delakoak, bueno, ba, sekulako iruza du, negozioak, eta, bueno, ba, horrekin, egin duna da, e, des, mm, zera, e, eh, ba da, e, desfalko, zera, e, iruzurren bat edo. Oi, oi da, Jesus, ez zian ateatzen. Eta, bueno, ba, bere familiak ine, arazuak ditu, hor dago gertaira bat tartean, eta bukaera, benetan, e, arrigarria da. Hori, uh -huh. Esango dugu. Bueno, ba, hortxe utziko dugu sorpresa Zein da pelikulan izena, ez dutela entzun edo ez dakit esan dugun? E, bai, arbitraz. Aha. Bai, e, eta oentxe txertan, bagoaz, prentsa horrekora. Gero, beranduago, e, ordu batak inguruan edo, e, bueno, ja, informazio gehiago emango dugu, baino, jakin jendetza ugari dagoela kursal e, areto honetan, tartean ikusi ditugu hainbat politikari, pelikula ikuste, bai. Estango dugu eh, EH Bilduko zerrendakaia laugarren zerrendan dagoen Marian Mintia larrango itea etorri dela. Pelikula ikuste, bitxik moduan, eh? Bai, bai. Olakoak gustatzen daizkigu, olakoak. <laughs> ba, bai, bitxik moduan, eh? Esango dugu hori. Eta, bueno, ba hori, oaintxe atzertzen egin, naiz, e, kursal areto ontatik, eta rentxorreko beraz, e, eh, ez gutxi, Fontateko vale. pelikula berandu hasi da, baino eh, dena ondo eguraldi paregabea. Uh -huh. Men Donostian. Oso ondo ba urtzi eskerrik asko eta ge orduatak eta laurdenetan hitze eingo dugu luzeta zabal. Hori da, gero arte. Gero arte. Aio.